Jadi jangan sombong, jangan putus asa. Ini hanya dapat ilmu sedikit ilmu dunia diangkat dari guru pembantu kalau mau lagi disambat tutup hmm? kalau dulu yuk sambat tutup mau menyahuti hari ini diangkat dari guru pembantu kalau baca haji kalau mau lagi sambat tutup jangan agar atau jam berapa ramai toh jam berapa sunyi Kemudian rumah hanya hakun lagi sama kotoh. Nyari ini diangkat, dilantik, jadi guru pembantu, bergaji bayaran jiwa. Bu, oh, di itu aja dengan abang. Roh, jam berapa? Jam 4 lewat 20. Wah. Masa disambat roh, hakun menyamatir daru. Itu belum tentu guru bisa puruk penyakit hanya dari guru pembalap itu cium tangan nunda balik pulang tidak ada nak ada cium tangan pada tahu kenapa masuk neraka kena kena cium tangan nunda mana ada orang kaya itu jangan dicium tangannya ludehi rata sejarah bila hormat Hmm, suruh suruh ke tangan. Ini tangan lah. nak suruh itu bunga. Orang yang bakar para makdin menghanggus kesangan lagi nak mencium seorang yang bakar ini mencari kan supaya orang mencium tangan saya. Ih, membanam bigi nangka asal 6 jadi 8 kepala bakar amanat pada data kucing duanya terlalu mana manusia ini hati-hati kalau berbicara pada ikhlas hati-hati Tuhan akan bertindak bertindak nang hanya kepada ikhlas lebih tindak Tuhan karena hati-hati jadi kata dia udah bersifat wani dengan Allah Ta'ala Sebab ini udah yakin mulai balik berkata Tuhan menguasai sujudnya Hatta ini jadi abri tetap pada wani Karena ini dikuasai oleh Allah Ini kata Baraluman lagi pangkat tinggi hanya secoret Bah, sudah kata lagi ya Antara ini ampun kampung senjata belum bisa cuma penembakan yang palsu mainan itu wah sudah nih bahwa dia merangut terus di kampung pada mau mesam lagi cucuk jembel hanya jadi anak hansip sudah merangut terus di kampung pada mau mesam lagi apalagi jadi hansip ini bahayanya pangkat dunia nanti itu kan. Hmm, suara kan kayak ikik kehujanan ya tampil juga mahasidah orang mau anak mahasidah sesuaikan suaranya jangan sampai orang kata ketawaan tapi itu orang siapa yang baca kasih sini itu hujan oh, yang ya, sikong yang baca kasih itu umbang tagapit istilah Nang disukai Tuhan itu nang bagus, aman kada bagus suaranya ada usaha jadi Tuhan kasih lidah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ini kada nang kada bagus bacaan, kada bagus suara, kada bagus lagu ditampilkan juga nang menampilkan kada orang-orang lain lagi. Jangan dididik anak buah kita untuk sombong. -sombong. Jangan anak buah kita dididik sombong, jangan. Coba lihat. Penyu. Bahasa Arabnya sudah dapat. Kalau dia melihat tidak ada orang, baru dia men, apa, mengeluarkan telurnya. Sudah tidak ada orang, dia mengeluarkan telurnya. Disembunyikannya telurnya itu. Waktu menelur dia bersembunyi. Udah keluar telurnya ditutup dengan pasir. Coba wajib kalau antral nabi dua lima setengah meter perkara. Karena kalau ketahuan orang dijual orang. Karena bisa menetes dijual orang jadi anak jualan. Apabila jualan apa? Kurupan lagi. Akibatnya intalu tadi jadi berubah. Asal telur menjadi itai. Tahu itai? Mun tai. Jadi tahi. Disikir, ditutup, bukan dimasukkan. Ini cara orang yang ingin anaknya menjadi kuat, menjadi baik, ditutup jangan dipamer dipamer pamerkan anak itu padahal sanggup untuk dipamerkan tapi jangan tunggu izin Rasulullah kalau udah dapat izin Rasulullah silahkan tampil jangankan orang yang mendidik agama tampil izin Rasulullah sedangkan orang penyanyi kada wani tampil kecuali udah siap semuanya dandangannya udah siap pakaiannya pipinya semuanya siap hanyar diumumkan oleh sinang protokolnya atau para tukul yang akan tampil menyanyikan nyanyian yang akan datang yaitu terus dia adalah penyiar tinju dia keluar raja para mintanya nah no, dia enggak enggak eh, saya tahu lah belajar enggang itu juga mampat bulan lalu ini apa tampil jadi khotib anak tampil jadi khotib hmm. Assalamualaikum Wahmatullahi wabarakatuh. Abahnya nama angkat anaknya jadi hatib. Padahal membaca Assalamualaikum. Jadi ujar nang bilalnya wa alaikum salam wa qurabi wa antal burud. Hatibnya berburuk. baca maulid lagunya apalagi beberapa objek pakaiannya kada ada akar-akar kelayu dijual haram dimakanakan ke bini ke anak haram dibariakan lawan guru gurunya menerima sama bungulnya macam apa disampaikan ya. kayak ini disarikinya rusak sudah ini banyak rusak sudah oleh sebab itu kembali lah kembali kalau dulu guruku melajari jangan limbah burung gonol kawin ah, limbah bisi modal bacari jangan ujar burung kaca wali alim hanya berdagang kaca wali alim hanya kawin sebab kamu burungnya gonol kawin ilmunya kada ada kada tahu cara mengurus dini bini aja kada kawa urus apalagi nang halus anak gara-gara jahil jangan berdagang kalau bisi modal kecuali alim dulu karena apabila kada alim menggunakan modal ini kada bisa halal pasti jalannya kolengkong kolengkong kolengkong asal dapat kunjungan walaupun haram al ilmu imamul amal wal amal tabi'un. Ini sudah jahil menguasai sudah. Rumah tangga kita sudah dikuasai jahil. Karena jahil di rumah tangga terjadilah perkelahian di rumah tangga. Coba nang adik iri kepada kakaknya. Kenapa? Karena adiknya jahil. Nang kakak dihiri eh, menyariki lawan abdin nang mahiri karena kakaknya jahil. Ini terjadi sudah di rumah tangga ini. Gara-gara ada tahu dihiri bakal lagi di rumah tangga lawan nang sana. Dang sana separut karena kebahirian. Karena jahil. Jahil. Ya, ya, ya. semestinya kata ah, itu kalau lantang sana Oh Allah memberi kelebihan lantang sana oh, Alhamdulillah aku senang Allah memberi lantang sana maka itu inang diberi kelebihan pulang Alhamdulillah aku diberikan kelebihan din nah aku memberi sedikit pulang rami memang tangga asal berilmu tapi ilmu sudah diambil di rumah tangga Nang alim di rumah tangga sudah diambil Allah, tak tinggal turunannya nang bumul. Itulah terjadi macam-macam. Maka takut bagi mukmin mutlakit bahasnya ia banyak takutnya kepada Tuhannya yang amat kuasa. Ia ada. Artia, artia, artia. Kalau sembahyang jangan riak. Hati-hati. Unda sanggup membulikakan sembahyangnya mama angkutkan kamu. Ini sembahyang yang pertama itu kan. Jadi orang beribadat itu ikhlas karena inya takut Tuhan kuasa. Inya berhati-hati. Orang dagang kada wani lagi baculas-culas mengurangi takaran timbangan ukuran dan si bini kada wani kada taat lawan laki karena Tuhan kuasa si laki kada wani membiarkan bininya sekarang mesti bujur-bujur mengurus lawan bininya karena tahu Tuhan kuasa, kuasa tak utamanya kan tuan baguslah rumah tangga si lakinya tak mengurus bini si bininya tak akan laki karena sudah ada di hati mulai balik berpekal kodirun amalannya jangan wani lebar Tuhan ke ini dia Tuhan laksanakan jangan kata wani memarah mulai balik berpekal binian lakian sana Nah, ikan tahu. Kenapa zaman itu sekarang sudah berusak? Karena ilmu ma'rifat sudah tetapi diperhatikan lagi. Jelas sekali. Jawabannya cepat cepat. Cepat jawabannya. Yang dikaji orang lain ilmunya dengan ma'rifat lagi. Ada juga yang disambat ma'rifat, tapi ilmunya ilmu sebuku. Kada sedikit ini. Yang mengod dimakan nur Muhammad. Yang mengakui diri adalah unda ini Rasulullah. Yang mengakui unda ini adalah Allah. Anda lagi mengakui Allah itu lezat, unda ini sifatnya. Ilmu-ilmu yang sebuku-sebuku itu banyak barang ini timbul. Maka laman dipadakan tiang sasa, gitu nyawa itu kulitnya. Gitu unda isi. Gitu lamunnya dikerubuti dilawan sidin itu dihujan tertawa aja sidin jawaban terakhir walau dalam neraka undak tetap sertanya juga daripada kerasnya orang ilmu yang sudah sasar dalam neraka kalau belajar tetap beserta inya juga wa umakum aina Hakonnya orang beserta Allah dalam surga. Kenapa jadi hakon dalam neraka? Di dunia aja lah yang dia serta Tuhan dia tapi lapar, baik kanyang. Jauh bedanya. Dari tanah karasnya. Eh si ikun eh karena mau lagi basah. Artinya karena sudah yang. Jadi orang bahari tiba basah eh si kok. Hanya bau dugi juga. Ia masih menyambah lagi jahit kedua. Masih menyambah kedua. Tapi pun tidak lapar. Tidak kena nasi saja. Mencari juga. Banyak dengar. Nang dikhawatirkan. Muridnya ini pejabat. Namun pejabat dari muridnya. Kita hendak membasmi kena kawa. Sebab muridnya disitu setelah malu semurus lamun murid ini orang nang mencari iwa nalayan nyaman jadi pantai paling kalau dibalinya iwa tapi kalau sudah nang berbintang-bintang itu muridnya kita ada wani menagur kacau wani nang menagur ini di atas dari presiden penasihat presiden atau kepala keamanan se-Asia. Ke itu yang menakut. Oh, cakap. Itu seakan-akan bebas bicara. Nang lain jangan paling menurut dia. Kalau bisa datang dengan motor hijau, kami baju dulu. Eh. <laughs> Kalau bujur jatuh, jatuh melaksanakan amar maruf nahi nahi kadar. Ini kadar jatuh mengambil duit kurang lain urusannya. Nih kamu sekarang nak hebat nih di dunia, mun bujur-bujur jago, ayo maju. Maju. ilmu pahlawan tapi digunakan bukan orang menggunakan pahlawan gasan meletakkan keadilan kebenaran ini kada nang jalin-jalin menyeraput ayo nang pahlawan-pahlawan keluar melawan mereka ini kada jua tersalah menggunakan masalah ya mudah-mudahan dosa kita yang bertambah banyak tiap hari ini Allah menguasai mengampuninya kalau tidak papa panul ardi khairun lakar min bahriha lebih baik kita memilih tanah kuburan daripada hidup di atasnya. Kalau ada jual lebih baik mati daripada hidup. Dan lagi, selain dari takut, besar pengharapannya kepada Tuhan dengan memberi segala nikmat dan kebajikan kepadanya. Itu. Jadi amalan qadirun takutan lawan. Takutan dapat bala, mengharap dapat kesenangan. Itu untuk kesempurnaan ma'rifat qadirun. Kalau gampanglah, gara-gara yakin Tuhan qadirun, takutan lawan Tuhan dan mengharap akan Tuhan. Maksudnya takutan balanya, mengharap akan kenyamanan daripadanya. Itu isinya. Takutan karena kalau bina disiksa Tuhan. Mengharap diberi Tuhan ini nikmat. Jadi ada takut, ada harap. Istilah orang dagang, berperhitungan. perhitungan. Istilah orang dagang baper hitungan. Orang dagang kan baper hitungan. Takut rugi, maharap untung. Dengan jalan punya perhitungan. Kalau kada punya perhitungan, pasti rugi orang dagang. Kada berhitung lalu, pengeluaran lawan pemasukan kada dapat hitungan, eh, rugi terus. terus. Maka itu kita sekarang umur kita sudah berapa? 63 atau 64. Awak kita 64 itu digunakan ilmu fakta. Nah, sorot kalau nanti kusuh pikir berjalan. Nang sekarang sisa berapa? Kalau 70 berarti hanya 6 tahun lagi. Apakah 6 tahun ini masih kita mengurusi nahu syarat balaghah itu ataukah mengurusi qalbin saya? Harus punya perhitungan. Perhitungan. Aku bergaul dengan makhluk 64 tahun sekarang 6 tahun waktu. Apakah bergaul dengan makhluk atau sudah dilepas makhluk hanya kepada Allah aja 6 tahun ini? Harus punya begitu. Kitab yang dimutalari apa? Apa kitab yang menyadarkan? Apa kitab yang menyodorkan? Dihitung umur sekarang berapa sudah? sudah menghilang beberapa sisanya. Tanpa perhitungan pasti rugi. Nah jadi kesimpulannya Qadirun tadi takut dan harap Untuk tercapai takut dan harap Bahasanya harus punya perhitungan Contoh hitunglah umur yang ada lagi Lawan umur yang sudah Kalau umur 70 sudah habis jatah Ini cuma anugerah Tuhan aja lagi. Sebab Nabi menyatakan umur umatku antara 60 70. Sekarang sudah 70, jadi tinggal lagi menekan tombol. Kalau tombol ditekan, jiur. Sedangkan 70 ini isinya ingganya doroba ya beribu dorban terus tidak ada masalah yang lama qainatul ayat wa ma tuhdus tidak ada masalah itu apalagi kalau kita ingat di akhir zaman banyak not fujah mati mendadak kada tahu umur lagi mendadak matinya kecelakaan ya kan Hah? serangan jantung banyak itu di akhir zaman. Kalau kita kasih tahu pada perlunang 70 tahun lagi, jangan-jangan serangan jantung. Sebab darah tekanannya tinggi. Berukur potensi kadawani. Menunda potensi jadinya jadi pikiran dengan dia. Nah, nah ya kan? Dagui rabah sahaja jadi. Tuhan mengolahkan potensi, ingat kadang menyukuri. Menyukuri. Walakin kapartum Inna adabir Gara-gara ada diperiksa darah Matinya tak aja Karena Walakin kapartum Inna adabir Kalau diperiksa darah ya Kita sudah bisa mengira-ngira Boleh jadi umurku Jantungku Ini kadang-kadang diperiksa darah Dah pun dah jadi semestinya setahun sekali check up ambil darah periksa keseluruhan nah kolesterolnya artinya lemak yang ada di dalam itu bisa menyebabkan mati tak ajut juga mati nang rahatan nang bayi badat nyaman malah daripada mati tak ajut rahatan buring apalagi makanannya ada babat batas disukan ketupat kandangan tengah hari nasi samin iwaknya kambing kupinya susu hmm? malam kena pulang wajib hendak goreng entah wayam madu kalau yang tiga buku madunya setengah botol. Macam apa ini? Jangan kepala di atas, kepala di tangan mau. Ayo. Apalagi kasihan namun orang susah. Siang malam iwaknya memakan ayam kurki. Hmm? yahmaluhu orang yang makan iwak apa? iwak paring cucuk aja orang iwak paring kelas sering dimakan baluman maka umur 40 sudah darahnya 200 per 140 Maka lamun kebiasa saya waktu hari ini kan disuruh minang kalau tapi bau ya menangis kesana. Mengingai menangis Tapi kalau sudah melihat kuat laring Sumbahyang ketawa Ratan sumbahyang itu Ujian oh, orang ini kenapa? Iwak karing ada Hom daripada hobi Hobi Ketepat kandangan itu bilang Nanya pina ancahnya itu Pina incir Jangan lokal satu lagi ya Kurang enak Masudah nang pina nang babu ubu pun itu ancahnya naik memang hebat dia. Kada tahu nang lama lama pun itu awak memang lama. Ujar Imam Syafi'i. Ma ra'aitu saminan aflaha. Seumur hidup kurang nang lama awaknya kada bisa diuntung. Nah artinya arti kada beruntung kenapa? Lamun nyamati mendadak nang mak angkat kebaratan Ramun di tali memasukkan ke kubur, talinya pagar. Ujang anak, anak, kenapa abah ulang jadi kubur? Iwas lah jadi tingkat. Belak nimbangan badan telah ya, 80 ketawa imun. Kalau tanggungannya makin nih, berharapkan mengangkat keuyuhan. Mah macam apa? Khairul umur, ausatuha. Kalau tinggi badan 170, nang bagus benar 65 barat badan. Labih kurangnya makan dan minum. Ini tinggi badan semeter, baratnya 2 ton. Nang uja orang bahari tiwadak dihantak maka khairul umur au satu aku 170 satu tingginya Neta. sekarang ada kabar lagi lebih dari 64 65 timbangan lebih dari 65 ada kode inak buntungnya nah Ya lebih dari 65 kata kata. Terima kasih. dua-duanya sudah mati. Liver sudah mati. Paru-paru sudah mati. Jadi tiga organ tubuh pun mati sudah. Kada berfungsi sudah. bakami tiga sendok, dua sendok. Kalau ikan minum sering banyak kan buah antuk terus kada tahu nang kamis sedikit kada tahu persesuaian antara nang diminum termasuk buah-buahan banyak lawan keluar anehnya kada diukur kalau orang anak sehat diukur berapa minum banyak termasuk buah berapa banyak kami kami keluar sehari semalam apabila nya kada seimbang berarti ginjalnya sudah rusak Kebetulan kesehatan kalau sesuatu yang Maka menjaga kesehatan hukumnya fardu ain. Ibnu nafsin, ibnu nafsin. Apalagi orang cuci darah darah tiga hari sebelum dilaksanakan cuci paruhnya itu gondol karena cairan kami sudah menumpuk di parut naik ke dada rajin mengga dan datang pahanya bukan lama barang barang karena sampai cuci darah ditimbang berapa misalnya aku 67 sedangkan mestinya 64 berapa cairan yang dibuang dengan mesin tadi 3 kilo sehat kan dalam naik pulang seminggu ke 67 kita senang melihat kena pipi kencang burit kencang serba kencang kada tahun ini kena mati tak ajar mau dilihat dah bumas bener jar pina bulat menghasilin pipisin kencang dari tahun ini matinya tak ajar tegarnya karena kebanyakan cairan di badan kada sesuai dengan keadaan yang keluar. Tuhan maulah akan alatnya untuk mengatur keseimbangan kita pada menyukuri alat itu. Nah itu. Lalu wala ingka patung inna adabi la syadid. Jadikan salah Tuhan pada memang kita masalah. Thank you. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaatnya ilmu yang kita dengar Terutama masalah kadirun Artinya kita supaya takutkan lawan Allah Kada mengerja Nabi Larangnya Dan mengerja suruhnya Karena maharap Orang yang takut menjauhi yang dilarang Orang yang maharap mengerja yang disuruh Takwa kan? Aikah kan? Allah subhanahu wa ta'ala alam. Allah. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعبد الله بين عمرو